Ir kāds sens sūfijas stāsts. Reiz Ragan ieradās galvaspilsētā. Viņa kaut ko iemeta akā, nodziedāja mantru un sacīja. Kas dzers ūdeni no šīs akas, kļūst traks. Pilsētā bija tikai divas akas. Viena parastiem cilvēkiem, bet otra karalim un premjerministram. Protams, cilvēkiem bija vien jādzer, labi zinot, ka viņi kļūst traki, bet citas iespējas nebija, jo tā viņiem bija vienīgā aka – Viņam nebija atļauts iet uz pili un ņemt ūdeni no otras akas. Līdz ar to visa pilsēta uz vakaru, kad rietēja saule, kļuva traka. Taču neviens par to nezināja, jo kā gan to var uzzināt, ja visi ir traki. Kā mēdz teikt hipija, katrs darīja, ko gribēja. Cilvēki dejoja kaili, raudāja, kliedza, ielās skraidīja kailas sievietes. Cilvēki ieņēma visdažādākās jogas pozas. Kāds stāvēja uz galvas, cits veica, citas asanas. Visa pilsēta bija kā murgā, valdīja liela līksmība. Cilvēki priecājās un lēkāja un klaigāja, visa pilsēta bija sacelta kājās. Nonākot tādā pilsētā saprotams, ka karalis un premjerministrs sāka šaubīties par sevi. Varbūt trakums ir pārņēmis viņus. Ap pusnakti uzradās liela problēma, jo bija sapulcējusies visa pilsēta – un visi zināja, ka kaut kas nav kārtībā ar karali un premjerministru. Izplatījās baumas, ka karalis un premjerministrs ir jukuši, un, protams, visi tam piekrita. Cilvēki aplēnca pili, sārgi bija traki, policisti bija traki, karēvi bija traki, tāpēc aizsardzības nebija, un pūles pieprasīja, vai nu jūs atkal nākat pie prāta, vai mēs jūs gāzīsim no troņa. Karalis jautāja, ko darīt? Premjerministrs sacīja, parunā ar viņiem, un es aizskriešu un atnesīšu ūdeni no viņu akas, jo citas izejas nav. Šī ir jukusi pilsēta. Ja mēs vēlamies vēl izdzīvot kaut vai vienu brīdi, mums jākļūst trakiem. Viņš aizgāja un atnesa ūdeni no pilsētas akas. Abi iedzēra, abi sāka dejot. Viņi aizmeta drēbes, un visa pilsēta bija priecīga, ka karalis un premjerministrs bija nākuši pie sajēgas – atguvuši veselo saprātu. Visi parastie cilvēki ir traki, jo prāts ir traks. Un viss, ko tu redzi caur šo trako prātu, ir tikai tevis paša interpretācija par realitāti. Tās neeksistē ārpus tava prāta. Tāda ir ideja. Traks cilvēks dzīvo ieslēgts savā prātā. Tu arī esi ieslēgts. Varbūt ne tik cieši, bet ieslēgts. Varbūt šur un tur ir daži atvērumi un reizēm iekļūst nedaudz gaismas, bet tu esi tāds pats kā pārējais pūlis, tāpēc tev nav ar ko salīdzināties. Zinātnieki saka, ja pēkšņi Dievs nolēmtu visu samazināt desmit reižu, tad neviens to nepamanītu. Ja tevi samazina, tu piemēram esi sešas pēdas garš un tiec samazināts līdz 0,6 pēdām – un viss pārējais tiek samazināts tādās pašās proporcijās. Koks, kas bija 60 pēdu, samazināts līdz 6 pēdām, un 6000 pēdu kalns samazināts līdz 600 pēdu. Ja viss tiek samazināts proporcionāli vienādi, tu esi 0,6 pēdas garš, un viss pārējais tikpat lielā mērā kļūst mazs. Tad neviens nekad neuzzinās, ka kaut kas ir noticis. Kā tad to var uzzināt? pat mērvienības kļūšas mazākas. Neviens nekad par to neuzinās. Tu sāc to apzināties, tik līdz neiederties. Citādi nē, un arī apvērsts izteikums ir paties. Tik līdz tu sāc apzināties, tu neiederties. Jo vairāk tu apzinies, jo mazāk iederties starp parastiem cilvēkiem. Jēzus ir saurupnieks. Viņš tev kļūst par svešinieku. Viņš lieliski iedars eksistencē, Bet šajā trakajā pasaulē viņš neiedaras nepavisam. Bet gluži pretēji, tu domā, ka viņš ir traks. Sokrats, Jēzus, Buda tika uzskatīti par trakiem. Ar viņiem noticis kaut kas nenormāls. Tu dzīvo šādā nenormālībā, tā, ka normāls, veselīgs cilvēks tev izskatīsies nenormāls. Sūfija saka, ka prāts ir slimība, un visi tie, kas ir nonākuši pie zināšanām, piekrīt viņam. Āķis ir tāds, lai ko prāts iedomātos, tas vienmēr jau atrodas tur. Jo vispirms tu kaut ko ieliec realitātē un tad to nolasi. Ar labo roku tu ieliec, ar kreiso nolasi to, bet tu domā, ka lasi realitāti. Es runāju ar jums, bet jūs neklausāties manī un tajā, ko es saku. Jūs to nespējat, tas nav iespējams – Varbūt jūs klausāties tūkstošiem un vienu lietu. Jūs katrs klausāties atšķirīgi. Tava interpretācija būs tavējā, bet tava drauga viņējā. Un kad pēc šīs runas jūs sapulcēsieties un pārspriedīsiet, ko esat dzirdējuši, tad būsiet pārsteigti. Katrs būs dzirdējis kaut ko citu. Katrs stāstīs kaut ko citu, jo prāts visu laiku ir klātesošs un nemitīgi kaut ko pieliek klāt izslēdz, interpretē, filozofē. Tu vienkārši mani nedzirdi, tu esi aktīvs, un ja tu esi aktīvs, tu mani pārklausīsies un nesadzirdēsi. Aktīvs prāts ir šķērslis saprašanai. Ir vajadzīgs pasīvs prāts, ir vajadzīgs brīvs prāts, tukšs no domām. Tu kļūsti par spoguli, vienkārši klausies, nedomā par to, jo ja tu domā, tad paliek garām sacīto – Tu esi aizmaldījies, tu jau esi tālu prom. Vienkārši klausies. Klausies manī tā, it kā tu klausītos mūziku. Klausies mani tā, it kā tu klausītos putnu vai upi. Vienkārši pasīvi klausies. Klausīties pasīvi nozīmē kļūt par skolnieku. Klausīties pasīvi nozīmē mācīties. Cita veida, kā mācīties, nav. Tas ir viens no pamatprincipiem, kas jāsaprot. Citādi tu vari lasīt gītu un korānu, un tu patiesībā nemaz nelasīsi gītu un korānu, bet lasīsi pats sevi. Caur korānu tu lasīsi pats savu prātu. Tu riņķo pa bezjēdzīgo apli, un tevi apņem siena, taču tā ir ļoti smalka, un tu to nevari ne redzēt, ne just. Kad tu saproti, ka prāts ir siena, tu to sāc atmest. Reizēm aizēj pie kokiem un nesaki neko. Neverbalizē, vienkārši esi. Apsēdies zem koka, pie tā saradies daudz puķu. Neverbalizē, vienkārši skaties uz puķēm, skaties uz koku, pieskaries kokam, apskauj koku, noskopsti koku, tikai neko nesaki vārdos. Dari, ko vien vēlies, tikai nesaki neko vārdos. Neiesaisti prātu, ļauj kokam un tavai realitātei būt kopā, lai prāta nav starp jums. Atmet prātu. Esi tiešās un nepastarpinātās attiecībās ar koku. Esi tiešās un nepastarpinātās attiecībās ar debesīm. Esi tiešās un nepastarpinātās attiecībās ar mani, vai mīļoto, vai draugu. Atceries tikai vienu. Brīdī, kad tu iesaisti prātu, tu ienes trakumu Brīdī, kad tu iesaisti prātu, tu iesaisti deformējošu faktoru, graujošu faktoru. Vai tu vari būt bez prāta? Tā ir vienīgā iespēja iepazīt realitāti. Un nu par mazo alegoriju. Reiz kāds vīrs nekur nevarēja atrast savu cirvi. Viņa aizdomas krita uz kaimiņu zēnu. Tiklīdz tu kādu turi aizdomās, tā prāts ir kļuvis aktīvs – ir radušās šaubas, un šaubas sāk veidot projekcijas. Vīrs turēja aizdomās kaimiņu zēnu. Vīrs vēroja zēna gaitu, un, protams, viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka katrā solī viņš saskata zagli. Zēns gāja tā, kā mēdz iet vienīgi zagļi. Viņš bija nozadzis cīrvi, visu, ko viņš darīja un teica, kā uzvedās un rīkojās. Zēna acis centās kaut ko slēpt, Viņš neskatījās tieši, viņa skatiens bija izvairīgs, jo viņš taču bija zaglis. Viņš runāja riņķī apkārt, viņš centās maldināt, viņš taču bija zaglis. Viņa uzvedība nebija parasta. Tajā bija kaut kas neparasts, it kā viņam uz sirds būtu smagums. Viņš vairs nebija tāds kā agrāk. Cirvis bija smagi iegūlies viņa prātā. Visu, ko zēns darīja, vīrs uztvēra kā pierādījumu, kā nodevīgu apliecinājumu tam, ka šis zēns ir nozadzis cirvi. Tu zini, ka tā mēdz notikt arī ar tevi. Kad tu kaut ko turi aizdomās, tad tu sāc veidot projekcijas. Kad parādās šaubas, sēkla ir iesēta. Tad viss mainās. Kad tu mīli sievieti, un viņai tobrīd pat sapņos nav rādījies, ka viņa varētu mīlēt tevi, bet tu viņu mīli, tad itin viss, kā viņa iet, kā pasveicina, kā nostājas tev blakus – Viss tev liek domāt, viņa mīl, un tava pārliecība, ka viņa tevi mīl, pieņemas spēkā. Viņai pat prātā nav ienākusi šāda doma, bet tu jau esi pārliecināts. Varbūt viņa ir gluži tāda pati kā vienmēr, bet tu neesi tāds. Tavā prātā ir kaut kas iedēstīts, sēkla, projekcija. Tavu prātu ir pārņēmusi viena doma. Vai arī tev radušās aizdomas par savas sievas vai vīra neusticību – Tiklīdz tev prātā parādījusies šī doma, tu atradīsi tai pierādījumus. Atceries to, tāds ir tas trakums. Vispirms tu kaut ko ieņem galvā un tad sameklē tam pierādījumus. Un tu vienmēr tos atradīsi. Dzīve ir plaša. Kad tu kaut ko ieņem galvā, tas ir ceļš uz trakumu. Ja tu vispirms kaut ko ieņem galvā un tad sāc meklēt pierādījumus. Šie pierādījumi nav īsti, tie ir pseido pierādījumi. Tie vairāk vai mazāk nozīmē racionalizēšanu. Tu par šo situāciju jau esi izlēmis. Vispirms būtu jābūt pierādījumiem un tad spriedumam vai lēmumam. Bet cilvēki vispirms nospriež, un tad viņi vienmēr atrod pierādījumus. Atceries, ka vienmēr atradīsi to, ko esi nolēms atrast. Nekas tevi netraucēs to atrast. Ja nolēmsi, ka Dievs ir, tad tu to atradīsi. Ja nolēmsi, ka Dieva nav, tad atradīsi apliecinājumus tam, ka Dieva nav. Ja tu nolēmsi, ka skaitlim 13 ir slikts vēstījums, ka tas nes nepatikšanas, tu katru dienu atradīsi pierādījums, ka skaitlī 13 slēpjas ļaunums. Mēneša 13. datumā notiks, kas nelāks. Nelāgi notikumi ir katru dienu, bet tos tu neievēro. Taču 13. datumā tu tiem pievērs uzmanību. Amerikā daudzās viesnīcās nav 13. stāva, jo neviens nevēlas palikt 13. stāvā. Tāpēc pēc 12. stāva seko 14. 13. vienkārši nav. Es lasīju kādu rakstu par vīrieti, kurš atklājas tūkstošiem pierādījumu tam, ka skaitlis 13 ir slikts. Viņš bija savācis tūkstošiem faktu, cik pasaulē slepkavība ir izdarītas 13. datumos, cik laupīšana, cik pašnāvība, cik satiksmes negadījumu, cik cilvēku šajos datumos ir sajukuši prātā. Viņš bija savācis tūkstošiem faktu. Kāds man šo rakstu atsūtīja? Raksts bija atstājis lielu iespaidu sūtītāju. Šis raksts nevarēja neatstāt iespaidu, jo vīrietis bija mākslīgi apkopojis tik daudz faktu, lai atbalstītu šo ideju.